بسم الله الرحمن الرحيم الفصل السابع الدليل السابع سد الذرائع دليل حفتم سد الذرائع تعريف سد الذرائع الذرائع الوسائل والذريعة هي الوسيلة والطريق إلى الشيء سواء كان أكان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة قولا أو فعلا شماره سریازه گفت که تعریف سد ذرایع ابتدا یکی کرد؟ تعریف بله. ذرایع همه وسائل هما چیه؟ و ذریعه که مفرد ذرائع به معنی وسیله بله. به معنی چی؟ پس ذریعه وسیله و راهی که بروت به یک چیز ها فارسی زد کرد یا بلوچی؟ خب الذرائع الوسائل والذریعه هی الوسیله والطريق الى الشيء میفرماید ذریعه همون وسیله و راهی است که برای به سمت چیزی برابر است که اون چیز یه چیز خرابی باشد یا مفسده باشد یا مصلحتی باشد قول باشد یا ولكن غلب إطلاق اسم الذرائع على الوسائل المفضية, المفضية إلى المفاصل منتها غالبا اسم الذریعه يا ذرائع اطلاق میشه برون وسائلي كإنسانه بمفسده انسان رو به مفسده میرسونند به فاسد وفساد فإذا قيل هذا من باب سد الذرائع فمعنى ذلك أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد بس زماني كدار حد حداقل علم فقه وأصول فقه گفته شد که از باب صد ذرایع آه؟ این معنیش چه هست؟ معنیش این هست که از ممنوعیت وسائلی که اون وسائل منجره به چی میشن؟ به مفسده ها گفت از باب صد و ای کار انجام بده یعنی از این باب که این چیز انسان وقتی مشکلی نیست منتها انسان به یک چی وصل کن به یک مفسده ای مثلا خب ذات دشنام دادن به بوتان ایرادی نیست بل منتها اگر توی حتی بوتان دشمن داد آیا در نتیجه خدای دشمن ده پس از باب سد زرای دشمن داتر به بطانش جایز نه ها متوجه بودی؟ یا مثلا چاهجته چاهجته تی ذاتا چیزی بدی اما اگر یکی یه سر راه چاهجت از باب سد زرای ممنوعه چرا؟ و خب مسلم منجره به چیه وقتی این چاه؟ که یک انسانی داخلی بکتی أنواع الأفعال المؤدية آه، المؤدية إلى المفاسد أنواع أفعال منجرمة به مفسدة والأفعال المؤدية إلى المفاسد إما تكون بذاتها فاسدة محرمة وإما أن تكون بذاتها مباحة جائزة أفعال منجرمة فساد یا به گناه یا به چیز بدی میشوند یا ذاتا خودشون فاسد و حرام هستند یا اینکه نه خود اون افعال ذاتشون جائز هست چه هست؟ فالاولا اولی یعنی اونی که ذاتش فاسد و حرام هست كشرب مسکر المفسد للعقول اولی مانند نوشیدن نسكه اه شكرا على چیزی که عقل و از بین میبره خب خود همون چیزی که ما هم او رو میخونیم خودش چه هست ذاتا خراب آه، مفسده هست و حرام هست ولا خلاف فی منع هذه الافعال در ممنوع بودن این نوع افعال هیچ اختلاف وجود ندارد وهي في الحقيقة لا تدخل في دائرة سد الذرائع و اینا حقیقتا هم در باب سد زرایه وارد اصل موقعی که شراب حرامه نه به خاطر سد زرایه هست خودش ذاتا چیه؟ حرام است اما الافعال المباحة الجائزة المفضية الى المفاسد فهي انواع اما اون افعالی که ذاتا مباح هستن جائز هستن ولی منجر به چی میشن مفسده اینا خودشون بر چند نوعند النوع الاول نوع اول ما كان إفضاؤه إلى المفسدة نادرا فتكون مصلحته هي الراجحة ومفسدته هي المرجوحة كالنظر إلى المخطوبة وذراعة العنب فلا تمنأ, تمنأ هذه الأفعال بحجة ما قد يترتب عليها من مفاسد ولا خلاف فيه بين العلماء خب دقت داشته باشید أفعالي افعالی که حرام نيسان فاسد نيسان اینا خودشون كان نوعا يك اون نوعي که خیلی نادر پیش که منجر به چی بشه مفسده بشه مصلحتش بیشتر از مفسدهش هست مانند نگاه کردن به خاصگار و مخطوبه به اون نختری که رفته برای خاصگاری و همچنین کاشت انگور کاشت درخت انگور میگه این نوع افعال منع نمیشه به حجت این که خب میگیم چه بسا سبب مفسده ای بشه به این حجت که چه بسا سبب چی بشه مفسده ای بشه و خلافی اختلافی هم بین علما در این رابطه وجود اما النوع الثانی نوع دوم اون افعالی که ما کان افضاؤه الى المفسدة كثيرا فمفسدته ارجح من مصلحته اونایی که منجر به فساد میشن اکثرا نهایتشون مفسده هست گناه هست مفسدتشون از مسلحتشون چه هست؟ بیشتر هست مانند فروخت کبیع الصلاح فی اوقات الفتن مانند فروش اسلحه در اوقات فتنه آقا دو گروه از مسلمان ها هست خوش خب شما میدونی اگر این اسلحه رو بفروشی حتما در جنگ چی میشه؟ غالبا بکار برده میشه نه؟ وكسب آلة المشركين وكسب آلهة المشركين في حضرة من يعرف عنه سب الله عز وجل إذا سمع لا إن كسب نيست وكسب آلهة المشركين في حضرة من يعرف عنه سب الله عز وجل إذا سمع هذا السب مثال دیگر مانند دشنام دادن آلهت کسبی آلهت المشرکین مانند دشمن دادن معبودان مشرکان بتان مشرکان در حضور مشرکی که اگر شما فحش بدی حتما اون هم چیکار میکنه الله عز و جل بله پس نوع دومونی هست که اکثرا و غالبا منجر به چی میشه اون فعلی که منجر به مفسده میشه أمر ونوع الثالث النوع الثالث ما يؤدي إلى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له فتحصل المفسدة كمن يتوصل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثا لمطلقها والمفسدة هنا لا تكون إلا راجعة نوع سوم أوريسكي ببینید نوع اول اون بود که خیلی نادر منجر به مفسده میشد نوع دوم اونی بود که غالبا چی میشد منجر به حالا فعل نوع سوم هست که اصلا منجر به مفسده میشه سرانجامش مفسده هست به خاطر استعمال کردن مکلف این نوع رو به از اون چیزی که به خاطرش وضع شده و درست شده پس در نتیجه مفسده هم حاصل میشه صد درصد مانند کسی که نکاح میشه به نیت حلال کردن زن طلاق داده شده اون زنی که سه بار طلاق داده شده است برای شوهر قبلیش خب ما میدونیم که اگر مثلا شوهر آمد زنش رو سه مرتبه طلاق داد از هم جدا شدن حکم شرعی اینه که تا این زن نره شوهر دیگه ای نگیره شوهر اول نمیتونه باش چیکار کنه ازدواج کنه میگه یک سوی استفاده اینجا یک حیله اینجا وجود داره شخصی میاد به این نیت که این زن رو برای شوهر اول حلال بکنه میاد باش چیکار میکنه ازدواج میکنه میگه این جایز نیست این جایز مانند کسی که متواصل به نکاح میشه به غرض حلال کردنه زنی که سه بار طلاق شده برای شوهر قبلیش میگه اینجا مفسده راجه داره اینجا گناه چیه؟ خب این گوشه رو ماشاءالله ناتش کنار باش ما ها خب 113 اختلاف العلماء في الاخذ بسد الذرائع الأفعال من النوعين الثاني والثالث هي التي وقع الخلاف فيها أتمنع لإفضائها, لإفضائها إلى المفسدة أم لا دقت کنید افعال از نوع دوم و سوم يعني اون أفعالي كي اکثرا منجر به فساد مشان یا اونایی منجر به فساد میشن حتما میگه این افعال نوع دوم و سوم مورد خلاف واقع شدن در, در رابطه با اینا اختلاف وجود داره که آیا اینا ممنوع میشن به خاطر که منجر به مفسده میشن یا ممنوع نیستن میگه فالحنابلتو والمالکیه قالو تمنع حنبلی ها و مالکی ها گفتن که ممنوع میشن و غیرون که شافعیت و ظاهریت قالو لا تمنع اما فقهای دیگر همچون شافعیه و ظاهریه گفتن که نه ووجهة هؤلاء أنها أن هذه الأفعال مباحة فلا تصير ممنوعة لاحتمال إفضائها إلى المفسدة اما دلیل این گروه که گفته ممنوع نمیشن چه هست میگه این هست که میگن این افعال مباحة هستند و ممنوع نمیشن به خاطر این احتمال که منجر به چه میشن به فساد میشه آقا طرف میاد اسلحهشو میفروشه در اوقات فتنه یا فحش میده آله مشرکین رو میگه اینا مباح هستند و به خاطر اینکه منجر به یک مفسده میشن ممنوع نمیشند چون مباح هستند چون چه هستند و وجهت الاولین و وجهت الاولین اما ادله اولین و قول اولین هست ان صد الذرائع اصل من اصول التشریع قائم بذاته و دلیل معتبر من ادلت الاحکام تبنى عليه الاحکام اونا میگن که صد ذرایع صد اون وسیلهی که منجر به مفسده میشه مملو کردن اون وسیلهی که منجر به مفسده میشه اصلی از اصول قانونگذاری هست قائم به ذات خودشه و دلیلی معتبری هست از ادله احکام هست که احکام برش بنا میشد یعنی يعني جز ادله هست فما دام الفعل ذريئة إلى المفسدة الراجحة والشريعة جاءت بمنع الفساد وصد طرقه ومنافذه فلا بد من منع هذه الفعل میگه این گروه اولی یعنی يعني اونایی که گفتن ممنوع هست یعنی يعني حنبلیه و مالکیه میگویند که مادامی که فعل ذریعه به مفسده راجح میشه و شریعت هم اومده است که فسادو چکار کنه جلوش رو بگیره و راه و منفذهایی رو که منجر به فساد میشه جلوش رو بگیره پس ناچارن جلوی این افعال که هم منجر به فساد میشن جلوش اینا هم چی میشه؟ گرفته میشه خب فهؤلاء نظروا الى مقاصد و وغاياتها فقالوا بالمنع ولم يعتبروا اباحتها این گروه یعنی حنابله و مالکیه در این مسئله این دو گروه چه, چه فرمودند بزرگان؟ اینها گفتند اینها نگاه کردند به مقصد افعال که این افعال درست ذاتا حلالند ولی منجر به چه چیزی میشند پس اینها مقاصد افعال و اهدافشون رو نگاه کردند و گفتند که این افعال ممنوع میشند و خود مباه بودن ذاتیشون رو اعتبار ندادن برای و اولای که نظروا الى اباحته بغض نظر عن نتیجته اما گروه دوم خود مباه بودن ذاتیشون رو نگاه کردن اما نتیجه رو نگاه نکردن فقالوا بعدم منعه ترجيحا للإذن الشرعي العام الوارد فيها للضرر المحتمل المتأتي ارا؟ گفتند که ممنون نیستند و همون اجازه شرعی عمومی رو که وارد شده است ترجیح دادن بر اون زمر زمر چی؟ احتمالی خب اما ببینیم که استاد ادامه بحثی میگه میگه و رأی الاولین المانعین هو الاسد میگه رأی اولی ها اونایی که منع میکنند اونایی که میگن این افعال ممنوعند ها فحش دادن آله ممنوعه چون منجر به فحش دادن چی میشه پروردگار میگه رأی اولین گروه یعنی حنابله و اون گروه و مانعین تر هست چون وسائل اعتبارشون با توجه به چی شونه به مقصدشونه حکم مقصد رو میگیرن حکم چی رو میگیرن وسیله حکم همون مقصدشو میگیره ثم من غیر المقبوله ثم من غیر المقبول ان يحرم الشارع شيئا ثم يمسح يسمح لأسبابه ووسائله في جعلها مباحة أو يتركها على إباحته الأصلية میگه سپس غیر مقبول هست که شریعت بیاد یه چیزی رو حرام قرار بده اما اون وسائلش رو و اون اسبابش رو که منجر به اون کار بشن اونا رو چی قرار بده؟ مباح قرار بده بله یا اونا رو بر همون مباح بودن اصلی ترک بکنه فکون شیء مباحن اذن مشروط فیه الا يؤدي الى مفسدة راجحة پس مباح بودن یک چیز شرطش اینه که منجر به یک مقصد راجحهی نباشه مباه بودن یک چیز شرطش اینه که منجر به یک مقصد راجحه نباشه فإذا أدى إذا هذه المفسدة نظرا لظروف خاصة أو أحوال معينة فإنه يمنع ويصير محظورا وقتی که منجر به مفسده شد با توجه به وقتهای خاص ظرفهای خاص حالاتی خاص میگه در این حالت ممنوع میشه و حرام میگرده او مباح مثالی میاره میگه مثلا معامله چه هست مباحه معامله کردن خرید و فروش چیه ولكنه في وقت النداء لصلاة الجمعة محظور اما معامله کردن در وقت اذان نماز جمعه چیه بله چون منجر به ترک چی میشه نماز جمعه وصب آلهة المشركين مباح ولكنه ممنوع إذا أفضى إلى مفسدة سب الله عز وجل دشنام دادن آلهه المشركين مباح اما ممنوع زمانی که به این مفسده کشید که الله متعال در نتیجه چی شد؟ فحش داده شد آه؟ پس اگر به مفسده فحش دادن پروردگار کشید اون موقع ممنوعه والهدیه مباحة والمستحبة ولكن هدیه المدین لدائنه ممنوعة إن لم تكن بينهما عادة التهادي من قبل هدية دادن هدية دادن بدهكار بتلبكارش ممنوع ممنوعه میگه هدیه دادن یه چیز خیلی مباهی و مستحب بلکه مستحبه مباهه و بلکه یک چیزیه اما هدیه دادن بدهکار به طلبکارش ممنوعه اگر از قبل این عادت هدیه دادن بینشون جاری نبوده چون اینجا به خاطر اینکه بهش وام بده این هم بهش میده هدیه حضور ربا پیش بیاد نه لالا تكون ذریعه لالا تكون ذریعه الى مفسده الربا چون میگه تا منجر به ربا نهی عن المنکر واجب از منکر هم واجبه ولكن اذا ادى الى منكر اعظم منه جاز ترکو اما اگر منجر به منکر بزرگتری شد اون موقع نهی از منکر خودش میشه ترک میشه پس خیلی جالب این مسئله توضیح داد قول راجح و بیاره در آخر القول الراجح من هذا كله يترجه القول بأصل سد الذراع وجعله من أدلة الأحكام لأنه أصل يشهد له الكتاب والسنة بالاعتبار فمن ذلك میگه از تمام اینا این قول که صد ذرایه یک اصل هست و ادله از ادله احکام هست راجح بشيء زیرا قرآن کریم و سنت او رو اعتبار دادند فمن ذلك از جمله این ادله از قرآن و سنت که او رو اعتبار دادند یک قوله تعالی يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا راعنا مع قصدهم الحسن من اللي ذريئة التشبه باليهود الذي كانوا يريدون بها شتم النبي خب دقت داشته باشید این یک دلیل خیلی قوی هست الله متعال بمؤمنان قفت که به پیغمبر نگویید رائنا قبلا موقعی که میخواستن پیغمبر توجه کنه به اونا بهش میگفتن رائنا چون کلمه رائنا در عربی به معنی این که حواست پیش من باشه مراعات کن دقت کن مثل که خود متوجه باشه دقت کن رائنا فعل امریه رائی نا یعنی حواست تو واما کن ولی اینجا یک مسئله دیگه بود مشرکین به جای رائنا میگفتن رائینا یعنی چوپان ما از اون جایی که مشرکین این سوی استفاده رو کردن به خاطر صد ذریعه الله متعال به مومناتی گفت گفت که لا تقولوا رائنا خود رائنا کلمه درستیه ولی به خاطر صد ذریعه ممنوع شد بله این یک دلیل دو تحریم الخلوة بالأجنبية لئلا یقضی الى المحظور حرام بودن خلوت با زن اجنبی تا منجر به کار حرام نشود خب ذات خلوت که خب بریم جلوتر سه تحریم القطرة من اللحم ها ها سه اه، تحريم القطرة من الخمر لأنها تتخذ ذريئة إلى الحسوة والحسوة ذريئة إلى شرب ما يسكر فيقع المحظور شماره حرام بودن یک قطر از شراب ها آه؟ تا طرف نیاد و خلاصه یک قطر رو خورد بعدا بیشتر نخوره و این ذریعه میشه به نوشیدن چی؟ شراب که منجر به کار حرام میشه چار من اشاری المتصدق من صداقتی من شراء صداقتی ولو وجدها تباع في السوق سدا للذريعة لذریعتی استردادها من بثمن بخس چارمین دلیلش هست شریعت اومده ممنوع کرده است کسی رو که زکات داده است اون یا صدقه داده است که اون صدقه شو دوباره بیاد بخره چرا؟ خب موقعی که شما یکی رو صدقه دادی میخوای ازش بخری اون مراعات حال تو میکنه کمترش بیاد چکار میکنه؟ میفروشه پس شریعت اومده زکات دهنده رو ممنوع کرده که بره اون چیزی رو که زکات داده به اون شخص دوباره ازش شکارش میکنه و اگر چه که هم رفت تو بازار دید داره این چیزو میفروشه ولی فقها میگن اینو دیگه نخره اینو از فقیر تا صد ذریعه باشه برای این چیز که دوباره با یک قیمت ارزانی در, در از فقیر تو دست خودش نیاد فهذه الادله وغيرها تنهض حجة كافية لاعتبار سد الزراعة دليلا من أدلة الأحكام بيجي إن ادله که اینجا ذکر شدن و ادله دیگر صلاحیت اینو دارند یا به عنوان حجت سد الزراعة اعتبار داشته باشه ودليلي از ادله أحكام قرار بگیره والذين لم يعتبروه اصلا من اصول التشريع اخذوا بمقتضاه في بعض اجتهاداتهم باعتباره داخلا فی اصل آخر أو قاعدة أخرى و اولای که صد ذریعه رو اعتبار ندادن به عنوان اصلی از اصول تشریع ولی در چون از مقتضای صد ذریعه استفاده کردن حالا یا این که این صد ذریعه رو زیر مجموعه یک قاعده کلی دیگه قرار دادند یا با یک قاعده دیگری در هر صورت ولی به مقتضاش عمل کردند وعلى هذا فالمالكية لم ينفردوا بالأخذ بسد الذراع كما قيل عنهم بل این اساس مالكية فقط تنها نشدن با استفاده کردن السد صد چون الان مشهوره كه صد ذریعه أدلهي براي كي هست مالك آنطور كي گفته شده ولكن يبقى المالكية والحنابلة منفردين في اعتبار صد الذراع پس در استفاده کردن تنها نیستند یعنی های دیگه هم از زوایایی با توجه به چی از صد فقط دو جمله بنده پس مالکیه در استفاده کردن تنها نبودند های دیگه ازش استفاده کردن منتها در این چیز که اینو به عنوان یک اصل مستقلی از اصول احکام حساب بکنند بله مالکیه و حنابله تنها هستند و بالتالی يكونون اکثر من اخذن بها در نتیجه از بقیه بیشتر ازش استفاده کردند و بناء الاحکام القائمه الى هذا الان بله پس میگه که از اون جایی که در به این عنوان یک اصل به عنوان یک دلیل مستقل مالکیه و حنبلیه اعتبارش دادند در نتیجه از بقیه فقها هم چکار کردند از صد ذریعه بیشتر استفاده کردن و احکامات بیشتری رو بر این اصل بنا کردن ولی قول راجح بین صد ذریعه همچین هر چیزی منجر به به مفسده ای آی دروازه ریایم بندند شروع شد از چه راه این حکم این فعل که چیز حلاله تو از چه راهی هم ممنوع کن و راه صد ذریعه پچی چون منجر به مثلا الان یکی بیت اینا چاه بجا سری جاده خب ما که چاهجته که یه چیز جایزی بل خب ما گوی این ها منجره به چیه بوده منجرش چیه بود که مردم بیان داخل بکن تو سر جاده لذا ماکوشی ممنوعه ماکوشی چیه؟ شروع فی صد ذریعه